buyruqni bajarganda bu nihoyatda og'ir ekanligi chunki haqiqiy bir adolatni bajarayotgan kishini ko'p o'rinlarda xususan islomdan tashqari bo'lgan holatlarda kishilar qadrlamaydi bunaqa jamiyatlarda qadrlanadigan kishilar makkor odamlar bo'ladi bu yerda alloh subhanahu va taolo darsning oxirida iymon keltirgan kishilar va solih amallarni qilgan kishilarga katta o'zi tarafidan mukofotni va'da qilyaptiki bu mukofot gunohlarning mag'firat qilinishligi va undan tashqari katta ajr shunday zot ajrni katta degandan keyin uni hisobini alloh subhanahu va taolo o'zi biladi biror bir davlatman bir boyga boylikka ega bo'lgan yoinki bir majoziy bir podshoh katta bir mukofot beraman deganda o'zi bu mukofot boshqa kishilar beradigan mukofotga nisbatan bir necha barobar katta bo'ladi alloh subhanahu va taolo katta ajr degandan keyin uning miqdorini o'zi biladi shuning muqobalasida ollohni ne'matlariga kofir bo'lib ollohning yuborgan oyatlarini inkor qilib yolg'on deganlar ular abadiy jahannam ahllaridir <clears throat> hudaybiya sulhida rasululloh sollallohu alayhi vasallam makka mushriklari bilan o'n yil muddatga sulh tuzgan edilar bu sulhni mushriklar tarafidan har qanday shartni aytishgan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni qabul qilgan edilar shunda ashoblar xususan katta sahobalar bunga hech bardosh berisha olmagan edilar hudaybiya sulhi qandaydir bir olloh bilan Allohning rasulini o'rtasida bir sir borligiga dalolat qilardi buni zohiridagi ba'zi shartlarni hech qaysi sahobalar ko'tarisha olmadilar xususan bu shartlarning ichida qaysi bir odam dindan qaytib ya'ni mushriklarni dinidan qaytib islomni qabul qilsa qaytarib berishadi musulmonlar ammo musulmonlardan biror kishi billah murtad bo'lib mushriklar diniga o'tib ketsa qaytarib bermaydi degan shartni hech olmadilar uning ustiga shu vaqtda vallohu alam abu jandal ismli bir sahoba iymonu islomni qabul qilganliklari sabablik makka mushriklarini qo'lda azob chekayotgan vaqtlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hudaybiyaga kelganlarda bu azobdan qutulib qo'llarida ayoqlardagi kishanlarni osiltirgan holatda qutulib chiqib keldilar shu shart bo'lib turgan vaqtida shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib qutuldim deb o'zi xursand bo'lib turganda mushriklar kelishdi shartga binoan buni qaytarib bering deb bunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam shartlariga vafo qiluvchilarning sayyidi edilar shunday og'ir bir mavqifda ham shartlarini bajo keltirib qaytarib berishlikka qaytarib berayotganlarida abu jandal aytdilarki yo rasululloh olloh meni qutqargandan keyin qaytarib berasizmi dedi shunda biz bular bilan sulh qilib qo'ydik sizga va siz bilan birga bo'lganlarga olloh yaqinda najot beradi dedilar lekin bu holatni hech kim olmaydi inson buni bunday holatlar kelgan vaqtda ollohi rasulini buyrug'iga bo'ysunib turgan odamlarga ham og'ir bo'ladi chunki butun aybi iymonu islom bo'lganligi uchun azob chekib turgan joydan o'zi birovni yordamisiz olloh unga najot bergan bo'lsa qutulib chiqqandan keyin buni qaytarib berishlik hech kimni qo'lidan kelmaydi birodarlar magar Allohning rasuligina buni bajara oladi. umar ibn al-Xattob buni ko'tara olmadilar abu bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib ey abu bakr dedilar biz o'lsak jannatga kiramizmi dedilar albatta dedilar ularning o'lganlari do'zaxdami dedilar albatta dedilar nima uchun bo'lmasam shunday og'ir mavqufga sabr qilib turamiz dedilar shunda aytdilarki bu muomalani agar bir oddiy bir kimsa qilayotganda seni gaping to'g'ri edi dedilar bu Allohning elchisi tarafidan bo'lyapti. Mumkin Alloh bilan elchisining o'rtasida bir sir bordirki, uni biz pamlay olmayapmiz dedilar. Bu sir haqiqatda tezda bayon bo'ldi. Bu sir tezda ravshan bo'ldi. Mana bu oyat shu sirni ochilganligi ozgina vaqtdan keyin 10 yilga sulh qilgan mushriklar ahdini buzishdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va ashablarini bildirmasdan ushlab ularni qatl qilmoqchi edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularningga ogohlantirib hammalari qo'lga tushdi. Ular shartni avvalda buzishdi, buzishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo rasulini buyurdida butun bu yildan keyin hajga bu baytul haromni ziyoratiga xotirjam kirib kelishdilar mana ey iymon keltirgan kishilar ollohning sizlarga bo'lgan ne'matini yodinglarga olinglar odamlar ya'ni mushriklar sizlarga qo'llarini uzatgan vaqtda sizlarni ushlab qatl qilmoqchi bo'lib soxta bir ahdlar berib u ahdlarni buzib sizlarni qatl qilishlikka sharoit qilishlik uchun sulh tuzishganda ular qo'llarini sizlarga uzatganida olloh ularni qo'llarini tiyib qo'ydi ollohdan qo'rqinglar olloh sizlarga bir buyruqni qilganda sizlarning noqis aqlinglar qabul qilolmayotgan vaqtda ollohni buyrug'ini qabul qilmaslikdan qo'rqinglar ollohgagina iymon keltiruvchi kishilar tavakkul qilsin Allohni buyrug'ini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 قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل alloh subhanahu va taolo banu isroilni olamda ortiq millat qilgan edi alloh subhanahu va taolo banu isroildan tamomiy payg'ambarlarni chiqargan edi u banu isroildan payg'ambarlari ahdlar olgan edi banu isroil tarixi butun ahdni buzishlik bilan to'ladir ular doim ahd qilishib ahdini buzishardi o'zlarining mehribon payg'ambarlarini qatl qilishardi kitoblarini o'zgartirishgan edi bular doim xiyonat bilan ularning tarixi to'ladir mana bu alloh subhanahu va taolo islom millatiga banu isroil bilan o'zining o'rtasida payg'ambarlari vositasi bilan bo'lgan ahdlarni yodimizga solyaptiki ey ummati muhammad agar sizlar ham ahdinglarni bo'lsanglar, banu isroilning boshiga kelgan ishlar sizlarning ham boshingizga keladi haqiqatda ham islom ummati deb atalgan ummat o'zining qur'oniga bo'lgan ahdni bularni buzdi shuning uchun ham u ummati muhammadki sahobalar davrida tobeinlar davrida bo'lgan ummati muhammad bo'la olmay qoldi alloh subhanahu va taolo banu isroilning ahdlarini buzganligini bizni esimizga yodimizga ko'p qur'oni karimda esimizga soldi mana bu ham bugungi hozirgi o'qilgan oyat ham shu ahdlardan bittasini esimizga solyapti alloh subhanahu va taolo banu isroildan ahd oldi baytil muqaddasga kirishlikni alloh taolo o'zi iroda qilgan edi shularningga yordam berishlikni shular bilan birga o'zining madadi bo'lishligini va'da qilgan edi ulardan Musa alayhissalom o'n ikki kishini tanlab olgan edilar shu baytul muqaddasning xabarini olishlik uchun o'n ikki kishini jo'natgan edi mana naqib har bir millatning peshvosini aytadi mabodo bir kishi yuz kishi o'zining ichidan bir naqibni tanlasa shu naqibni bir maslahatga jo'natsa shu yuz kishi tarafidan shu naqib gapiradida buning gapi shu yuz kishining gapi bo'ladi shu bergan ahd yuz kishining bergan ahdi bo'ladi bular o'n ikki kishi edi o'n ikki kishi bo'lgan peshvolarni alloh taolo muso alayhissalomning vositasi bilan jo'natdi va aytdiki inni makum men sizlar bilan birgaman dedi bu yerdagi ahd shartlarni o'z ichiga oladi va jazoni o'z ichiga oladi har bir ahdda ham shunday bo'ladi bir kishi biror bir xalqlar bilan ahdlashadigan bo'lsa agar mana shu shartlarni bajarsanglar sizlarga bu mukofot bu shartlarni bajarmasanglar jazoinglar shu deb doim ahdning ikkita tarafi bo'ladi alloh subhanahu va taolo ahdning shartlarini shunday qildi lain aqomtumus solata namozni barpo qilsanglar va ataytumuz zakah zakotni o'tasanglar namozni o'qish boshqa namozni barpo qilish boshqa ko'pimiz namoz o'qiymiz ammo namozni barpo qilishlik ko'pchilikka nasib bo'lmaydi birodarlar zakotni o'tasanglar zakotni o'tashlik ham har xil bir holatlarda bo'ladi zakotni o'tashlik ham insonning molga bo'lgan baxilligidan voz kechollagan inson qila oladi u hech qanday o'zini maqtamaydigan bilmaydigan shunday kishilarga o'zining molidan qirqdan birini ulushini ajratishlik har kimga ham nasib bo'lmaydi faqat alloh subhanahu va taoloning qiyomat kuni beradigan ajrini o'ylagan kishi azobidan qo'rqqan kishigina berolmaydi xususan mana bu yilgi ramazonda ko'proq ajri ko'p bo'lib turib ramazonda berishlikni ko'p kishilar odat qilgan mana bu yildagi zakotning berilishligi mo'minlarning bir imtihoni bo'lsa kerak chunki bir kishi o'zining molini qirqdan birini fuqarolarga berishlik hech qanday hiyla nayrang qilmasdan berishlik bu narsa hammalarga nasib bo'lmaydi alloh subhanahu va taolo iymonlarini baquvvat qilib zakotni o'taydigan kishilardan qilsin zakot o'talgan jamiyat pokiza jamiyat bo'ladi zakot o'talgan jamiyat boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi adovat paydo bo'lmagan jamiyat bo'ladi tarixdagi hamma inqilobga nazar tashlansa davlatman kishilarning mollarini o'ziga va o'zining yaqinlariga cheklaganligidan kambag'allar bir muhmal bir maxluqlar bo'lib qolganligidan shu inqiloblar vujudga kelgan xalqlar o'rtasidagi iztirobotlarning hammasiga tarixga nazar tashlansa boylarning moli mulklarni faqat o'ziga cheklab yashaganliklari kambag'allar bo'lsa muhmal bo'lganligidan kelib chiqqan islom zakotni shu nizomini jamiyatdagi shunday kelishmovchilikni hal qildi bu zakot bilan haqiqatda ham moli bir jamiyatda to'planib qolmaydigan sharoit zakot bilan vujudga keladi bu hech qachon mol boylar qo'lida saqlanib qolmaydi modomiki zakot nizomiga to'g'ri amal qilar ekan agar bir kishining yuz ming puli bo'lsa ikki ming ellikta ikki yuz ikki yarim ming so'm zakot berishligi lozim bo'ladi agar shu o'n barobar ko'p bo'lsa yigirma besh ming so'm pul berishligi lozim bo'ladi agar undan ham ko'p bo'lsa zakot miqdori ko'payib boraveradi bu kambag'allar tarafiga beriladi zakotga qodir emas odamga berilgandan keyin jamiyatda adovat paydo bo'lmaydi va uning qo'lida moli mulk to'planib qolmaydi alloh subhanahu va taolo banu isroilga namozni barpo qilsanglar zakotni o'tasanglar va amantum bi rusuli payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar va azzartumuhum payg'ambarlarning hammasiga yordam bersanglar va aqroztumulloha qardon hasana allohga yaxshi qarz bersanglar allohga qarz berishlikning ma'nosi shuki zakotdan tashqari molini infoq qilib olloh yo'lida berayotgan kishilarni alloh subhanahu va taolo molini olloh yo'lida berayotgan kishilarning go'yoinki o'ziga qarz berilayotgan iborasi bilan ifodaladi mo'min kishi agar bir hurmatli kishiga shu narsa biror bir qarz so'ragan bo'lsa berayotgan vaqtida qarz emas balki unga infoq bir narsa berayotganda juda unga quvonib beradi alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida bo'lgan infoqlarni o'ziga qarz olayotgan zot deb atadi mo'min kishi olloh bergan narsani ollohga berayotgan vaqtida qarz beryapman deyishlikdan o'zi uyaladi agar alloh subhanahu va taolo shu iborani aytmasa mo'min kishi buni tili bilan aytishligi mumkin emas bo'lardi alloh subhanahu va taolo bu qarzni men qabul qilyapman deb bayon qildi shuning uchun ham Alloh yo'lida sarf bo'layotgan vaqtda moli bunga mu'min kishi ko'p hamd aytmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo bu qarzini keraklik o'rinda unga beradi ana bu shartlar shu namozni barpo qilish zakotni o'tash hamma payg'ambarlarga iymon keltirish biror payg'ambarni o'rtasini ajratmasdan va payg'ambarlarga yordam berish payg'ambarlarning yo'lini bularniga yordam beruvchi bo'lishlik va allohga qarz berishlik olloh yo'lida infoq qilishlik bu shartning ahdning bir tarafi bo'lsa uning mukofoti la sayyiatikum sizlarnidan xatoinglarni albatta kechiraman dedi alloh taolo ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ostlaridan anhorlar oqadigan bog'larga kirgizaman ya'ni jannatlarga kirgizaman bitta jannatga emas jannat ko'p jannatlarga kirgizaman deyapti bu ahdlarni qabul qilgandan keyin sizlarni ishinglarda qaysinglar bu ahdni buzib ahdning ahd ne'matiga kofir bo'lsa faqat to'g'ri yo'ldan adashishligida shak shubha yo'qdir banu isroil tarixi aytib o'tganimizdek ahdlarni buzishlik bilan to'ladir ular ahdi paymonlarini buzganliklari sababli ularni biz la'nat qildik deydi alloh taolo mal'un millatga aylandi dunyodagi ortiq millat mal'un bo'lgan la'natlangan millatga aylandi qalblarini qattiq qilib qo'ydik hidoyatni qabul qilmaydigan qilib ularning jinoyatlari ollohning kalomini tavrotni o'rinlaridan o'zgartirishdi o'zlariga eslatilingan ulushni esdan chiqarishdi ular tavrotga amal qilishligida bular tavrotdagi hukmlarni o'zgartirishdi rajm oyatlarini o'zgartirishdi ribo sudxo'rlikni joiz deyishdi sudxo'rlik harom degan tavrotdagi buyruqlarni hammasini bekitishdi bular ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم fa'fu anhum wasfah innalloha yuhibbul muhsinin ularning ulardan doim xiyonatchini ko'rishda davom etasiz xiyonatchi ulardan ajralmaydi har bir narsadagi xiyonat faqat moldagina xiyonat emas ahddagi xiyonatgina emas hamma uslublarda bular xiyonat ularning tarixi to'ldirdi magar ularning ozchiliklariki islomni qabul qilganlari bular xiyonatchi emas fafu anhum wasfah rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu vaqtdagi buyruq ularni afv qilib kechirishlik edi alloh muhsin ixlosmand kishilarni afv qiluvchilarni olloh ko'rib turgandek deb yashagan kishilarni yaxshi ko'radi alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan yahudlar bular tamomiy ahdlarini buzishdilar bular qatl qilishdilar sahobalarni shundan keyin olloh buyurdi bularni jiloyi vatan surgun qilishlikka buyurdi madinadan banu qurayza banu qaynuqo bani nazir degan uchta yahudlarning katta qabilasi hammasi surgun qilindi ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون biz nasoromiz deganlardan bulardan ham paymonlarini oldik avvalgi darsimiz avvalgi oyat yahudlardan bo'lgan paymon ahdi paymon tarixi ularning tarixi xiyonat kizib buhton shunday bo'lsa biz nasoromiz deganlar nasoro kalimasi ollohni yo'lini yordamchilarimiz degani ollohni yo'linida yordam beruvchilarmiz deganlardan ham nasorolardan ahdi paymon oldik ular ham ularga eslatilingan narsaningdan ulushlarini esdan chiqarishdi shu sababli paymonlarni buzganligi sababli ularning o'rtasida adovat bir birlarini yomon ko'rishlikni qiyomatgacha tezlab qo'ydik bizni xalqimiz nasorolar o'rtasidagi kelishmovchilikni har kim bilmaydi birodarlar bularning bo'linib ketgan mazhablarining son sanog'i yo'qdir bir birlariga nisbatan bo'lgan adovat eng qattiq dushmanlari bilan bo'lgan adovatga o'xshab ketgan hatto boshqalari bir birlari bilan quda bo'lish oldi sotdi qilishlarini man qiladi bularning ibodatxonalari bularning peshvolari o'rtasidagi adovat alloh subhanahu va taoloning mana bu so'zi bilan qiyomatgacha davom etadi ularning masih alayhissalom haqidagi fikrlarini sanab tugatib bo'lmaydi ularning bir birlarini qatl qilganlarining rum viloyatida bu qustantiniya bu yerdagi qatl qilingan tarixlarini o'qigan kishilar boshqa dushmanlari bilan bo'lgan janglardagi sondan ko'ra bir necha barobar ko'pligini biladi alloh subhanahu va taologa bo'lgan ahdning buzishini buzilishligining jazosi shundaydir islom millatini alloh taolo bir ming to'rt yuz yil ilgari ogohlantirgan edi Allohga bergan ahdidan ehtiyot bo'lishligini sahobalar, tobiinlar ehtiyot bo'lishib bu ahdlarga vafo qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularga izzatni kitobat qilgan edi. alloh subhanahu va taolo ular qilgan ishlarni kelajakda ularni xabardor qiladi يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga umumiy xitob qilyapti yahud nasorolarga ey ahli kitoblar sizlarga bizning payg'ambarimiz elchimiz keldi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklari arablargagina emas balki sizlarga ham ey yahud nasorolar boshqa dunyoning hamma xalqlariga bo'lganga o'xshagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ilgarigi risolat olamiy bo'lgan emas ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamning risolatlari olamiydir bizni elchimiz sizlarga keldi sizlar bekitib yurgan narsalarning ko'pini sizlarga bayon qilib hali aytib o'tganimizdek bular rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixlarini bekitishardi u kishining payg'ambarlik nomlarini bekitishardi ular riboni bekitishardi ular zino bilan turmush qilgan zinokorning toshbo'ron qilib o'ldirishlik hukmini bekitishardi va shunga o'xshagan ko'p hukmlarni bekitishardi tavrotda sharafli kishilari o'ldir biror bir jinoyat qilsa ularni himoya qilishardi haqiqiy hukmlarni bekitishardi mana bu sizlar tavrotdan injildan bekitib yurgan narsalarni ko'pini bayon qilgan holatda keldi va vayafu an kasir sizlarning ko'p xatoinglarni hisobga olmasdan afu qiladigan payg'ambar keldi Alloh tarafidan sizlarga nur keldi, islom keldi va kitabu mubin hukmlari tiniq ravshan bo'lgan kitob Qur'oni Karim keldi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul assalam. Alloh subhanahu va taolo bu nur bilan Qur'on bilan o'zining rizoligiga ergashgan kishilarni to'g'ri salomatlik yo'llariga hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyat Alloh tarafidan. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi. O'zining rizosiga ergashgan kishilarni hidoyat qilishlikni xoladi. Va shularning salomatlik yo'liga, salomatlik yo'llariga yo'llaydishlikni va'da qildi. Haqiqatda ham Allohning rizosiga istagan kishilarnigina salomatlik yo'liga yo'llaydi. Bo'lmasam biror bir kishi muruvvat qiladigan bo'lsa, odamlar uchun qiladigan bo'lsa bu salomatlik yo'li bo'lmaydi u albatta tang bo'ladi diqqat bo'ladi shu haqda ko'p bir azoblar chekadiki bu ehson qilishligini manfaati yo'q ekan odamlar bilmas ekan deydi u salomatlik yo'liga tusholmaydi salomatlik yo'liga alloh subhanahu va taolo o'zining rizosiga ergashgan kishilarnigina hidoyat qiladi xalqlarning hidoyati uchun kurashayotgan kishi ham Allohning rizosini maqsad qilmasa, u salomatlik yo'liga yo'llana olmaydi. Chunki odamlar ular uchun bo'lgan haqiqatni olib kelayotgan kishini taniydigan maxluqlar emas. Odamlar ularni qadrlolmaydi. Shuning uchun Allohning rizosini istamasa, uning qalbida bir salomatlik ruhi paydo bo'lmaydi. va yukhrijuhum az-zulumati ila an-nuri bi izni va sizlarni zulumot qorong'iliklardan nurga o'zining izni bilan qudrati bilan chiqaradigan Allohning izni bilan chiqaradigan kitob keldi sizlarga va yahdihim ila siratin mustaqim to'g'ri yo'lga sizlarni odamlarni hidoyat qiladigan nur keldi alloh subhanahu va taolo o'zining izni bilan o'zini rizosini talab qilgan kishini zulmotlardan nurga chiqaradi nur kalimasi bittadir chunki islomgina nurdir boshqa yo'llar hammasi zulmotdir bu boshqa odamlarning yo'llari hammasini tekshirib qarasangiz jaholat zulmoti havo zulmoti o'zini foydasini ko'zlashlik zulmoti biror bir narsadan najot yo'qligini hozirgi ziyoli kishilar ham anglamoqdaki hammasi zulmot ekanligini bilishyaptilar vaqtincha bir hidoyatga bir haqqa olib boradi degan bir yupanchiq bo'lib turibdida ma'lum davr o'tgandan keyin zulmot ekanligini o'zlari isbotlab berishyaptilar shuning uchun bu yerdagi kalimatda zulmot jam siygasida kelyapti nur bo'lsa mufrat siygasida kelyaptiki nur faqat islom nuridir bundan boshqa narsa nur bo'lishligi mumkin emas alloh subhana va taolo olamni yaratdi va insonni bu olamda xalifa qilib yaratdi va uning olamda bir o'zgarmas bir nizomni yaratdida u insonning hayoti uchun ham o'zgarmas bir qonunni jo'natdi bu qonun qur'on qonunidir bu o'zgarmas qonunidir boshqa yo'llar hammasi zulmotdir va yahdihim ila sirotin mustaqim to'g'ri yo'lga yo'llaydigan mustaqim to'g'ri yo'l hatto mustaqim deymiz masalan bir to'g'ri chiziq bitta bo'ladi ikkita to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin emas bir g'oya bilan ikkinchi g'oyani o'rtasiga ikkita nuqtani o'rtasiga bitta chiziq tortmoqchi bo'lsak faqat bittagina to'g'ri chiziq tortishimiz mumkin boshqa chizgan agar chizig'imiz to'g'ri qilmoqchi bo'lsak u narigi g'oyaga borib bormaydi yoyinki egri holatida boradi shuning uchun siroti mustaqim faqat bitta yo'ldir لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم vaqtimiz shunga to'xtab qolibdi mana bundan keyingi darsimizda ahli kitoblarning nasorolarning dinsiz bo'lib ketganligi ular payg'ambarlarni haddidan tashqari hurmatlashlik sababi bilan kofir bo'lganligini bayoni keladi ular masih alayhissalomning hurmat qilamiz deb ollohni o'g'li deyishganligi maryamni ham iloh deganliklari sababli kofir bo'lganligini bayoni inshaalloh keyingi darsimizda keladi mana bu yerda bu savollarga ko'p endi ko'pchilik bo'lgandan keyin qiziq bo'lar ekan masalan bir kishi aytyaptilarki qur'oni karimdan olgan darsimizni keyingi savollar berishga javob berilsa ancha dovdirab qolamiz ekan deb shunaqa hujraga taklif qilinsa deydi ba'zi kishilar mana shu savollarga javob berilmay qolmasa shu javob berilsa deyishdi shunga o'xshagan ba'zi kishilar mana nima qildilar meni javobim shuki haqiqatda ba'zi savollarni ko'p bo'lgan vaqtida shu kishini gapi to'g'ri haqiqatda hamma bu bedagi juma namozi ko'pchiligini va ajratilgan vaqt buni bitta odamga javob qilishlikka hujraga kirgani ma'qul shunaqa vaqtda ba'zi umumiy bildirishlikka sabab bo'ladigan narsalar bo'lsa bularga javob beramiz hamma uchun manfaatli bo'ladigan bo'lsa ho'p biz bu savol qilgan birodarimizni savoliga avvalgi darslarimizda javob berganmiz masalan bir kishi deydilar bir qo'yni aytganmizki olloh yo'lida so'ymoqligi kerak lekin agar mozorga atasayu bismillahi allohu akbar deb shu mozorda so'ysa ham durust bo'lmay qoladi birodarlar shuni yaxshi bilinishi kerak hatto bir kishidan so'raladiki shu qo'yni shu qabristonda so'yayotgan bo'lsangiz nima uchun so'yyapsiz desa bir cheka bo'lganligi uchun so'yyapman desa unda mumkin deydilar ammo shu yerda ulug'lanishlik maqsadida shu qo'yni shu yerga so'yyapman desa durust bo'lmay qoladi birodarlar shu savollarga javob umumiy bilishligi kerak bo'lganligi uchun avvalgi darslarimizda ham biz shirk haqida biz aytib o'tganmiz bu narsani Allohni faqat har bir narsa biz aytib o'tdikki, yagona Alloh uchun bo'lmoqligi kerak. Qabristonlarda oldida birodarlar bizni ziyofat qilib yeyishligimiz ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. U yerda yig'lab, bu yerda g'amgin bo'lib o'tiradigan joyda. Xususan mana bu dinni bilmagan odamlar qilishligini bizga qizig'i yo'q. Bu bu yerda childirmalarni oborib yasanib u yerda o'yin qilishlik bu jinnilik desa ham bundan ham tuziroq bo'lardi chunki u yerda o'lim bo'lgan bo'lsa mayitlar yotgan bo'lsa qabrlarni ziyorat qilishlikdan maqsad odamni sinishi bo'lsa biz aytsakki zurul qubur payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalarki zurul qubur tuzakkirukumul axira qabrlarni ziyorat qilinglar sizlarga oxiratni eslaydi eslatadi degan bo'lsalaru biz u yerga borib o'yin kulgi qilayotgan odamlar bu qanday bir aqlga to'g'ri kelishligini bilmaysiz mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sanana qablakum quzzati bil hatta law juhra la dakhaltumuhu ya rasululloh al yahud va nasoro qola faman albatta o'zingizlardan o'tgan odamlarning yo'liga ergashasizlarki izma iz borasizlar ba'zilar dedilar ya'ni bu bir poy kiyim ikkinchi poy bilan qanaqa barobar bo'lgan bo'lsa sizlar ham o'zingizlardan ilgarigilarning yo'liga ergashib ketaverasizlar hatto bir kattaroq bir keskaltirikni echkamardan kichikroq bo'lgan bob deyiladi shu hayvonning uyga kirishgan bo'lsa sizlar ham kiraverasizlar voy bu yerda nima qilamiz bu yerda demaysizlar bu bir echkamarga o'xshagan hayvonning uyi ekan bu yerda biz nima qilamiz demaysizlar ular ketgan bo'lsa sizlar ham ketaverasizlar dedilar shunda ashoblar so'rashdilarki yo rasululloh o'tganlar deb yahudlar nasorolarni aytyapsizmi dedilar kim bo'lmasam dedilar shularni yo'liga ergashasizlar dedilar mana bu bizni islom dini bizni pok yo'l buni juda yaxshi bilmoqligimiz kerak birodarlar bir ikkitalari duo qiling debdilar alloh subhanahu va taolo bir duo qilaylik bir birodarimiz ham og'ir betobir ekan alloh shifo bersin alloh taolo mana dinga xizmat qilib yurgan birodarlardan alloh shifoyi tomma bersin dardlariga shifo bersin bu duo talab qilgan kishilarni ham alloh taolo shar'iy maqsadlarini o'zi bersin allohning rizosi va gunohlarning mag'firat qilinishligiga shoshilinglar allohning karomat uyi bo'lgan jannatga chaqiruvchi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chaqiruviga labbay deylar dunyo hayoti aldab qo'ymasin chunki mo'min kishi ikkita qo'rquvning o'rtasida o'tgan muhlat hayotini o'tkazgan muhlatlari olloh bu o'tkazgan muhlatlarida qanday muomala qilar ekan va qolgan muhlati qancha qolganligi noma'lum bu muhlatlarida olloh nimalarni hukm qiladi mana u ikkovi qo'rquv o'rtasida yashamoqligi kerakdir o'lgandan keyin hayotning bo'lishligida shak shubha yo'q lekin bu hayot bilan qaytib dunyoga chiqilmaydi dunyodan ko'z yumilgandan keyin vafot topgandan keyin albatta tiriladi inson lekin u qaytib hayotga chiqib tirilmaydi endi unga ikki narsadan boshqa narsa yo'q jannat yoyinki do'zax uchinchi narsa yo'q bu yerda shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqlli kishini ta'bir qilib aytdilarki al kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al maut val ajizu man atba'a nafsahu hawaha va tamanna ala Allohi al amani aqlli kishi o'zini bo'ysundirib o'lgandan keyingi vaqtiga ishlab qolgan kishidir na farzandlar na moli davlat na yori birodarlar foyda yetkazmaydigan vaqtga ishlab qolgan odam haqiqatda aqllidir ammo ojiz odamchi ojiz quvvatsiz bechora miskin odam kim bu odam o'zini havosiga ergashtirib qo'ygan odam havoyi nafsi nimani xohlasa qilib ketaveradigan holatga tushgan odam hatto u bechora ojizki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 ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم avvalo o'zimga va sizlarga Allohdan qo'rqishlikni nasihat qilaman. Allohdan qo'rqishlik bu har bir amalning asosidir. Va har bir amalda ixlos bilan va shariatga muvofiq bo'lishligi bilan amal qilishlikni nasihat qilaman. chunki amalning maqbul bo'lishligini sharti birinchi ixlosdir agar ollohning rizosiga muvofiq ollohning rizosinigina istab qilinmasa bu amal har qancha to'g'ri bo'lsa ham maqbul bo'lmaydi ammo har qancha inson ollohni rizosini istab amal qilsayu shariatga muvofiq bo'lmasa u ham qabul bo'lmaydi chunki har bir amalning shariatga muvofiq bo'lishligi shartdir biz unday bo'lmadik biz havoyimiz nima xohlasa qilib ketyapmiz buni kimlar qilyapti deb o'ylamayapmiz bu dindan begonalarni ishimi ham deb o'ylamayapmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki o'zinglardan ilgarigilarning yo'llariga albatta ergashib ketasizlar xuddi bir poy kiyim ikkinchi poy kiyimga barobar kelgandek dedilar hatto ular shu kattaroq keskaltirikni iniga kirishsa sizlar ham kiraverasizlar bu yerda bizga nima bor demaysizlar shunda ashoblar so'rashdilarki yo rasululloh yahud bilan nasorolarni aytyapsizmi ilgarigilar deb kim bo'lmasam dedilar hozirgi vaqtda ham bir o'ylab ko'raylik iso alayhissalomning tug'ilgan kuni bu milod hisoblanadi milod bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan vaqtlaridan olinmagan milod yilini balki iso alayhissalomning tug'ilgan yilidan bu hijriy sana bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning makkadan madinaga hijrat qilganlari iso alayhissalomning tug'ilganlaridan keyin bu kishining onasining sha'niga bo'xton qilgan nasorolar u kishini tinimsiz hayotlarida qatl qilaman deb o'ldirib yurgan nasorolar u kishini o'lgandan keyin ollohni o'g'li deb hurmatlagan kishilardir u kishining tug'ilgi u kishi butparastlikka qarshi bo'lganlar u kishi olloh subhanahu va taolo tarafidan tavhidni olib kelganlar kim ollohga shirk keltirsa alloh taolo unga jannatni harom qilgan uning joyi do'zax deb xabar berganlar innahu man yushrik فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس للظالمين وما للظالمين من أنصار kim ollohga shirk keltirgan bo'lsa olloh unga jannatni harom qilgan ularning joyi do'zax deb xabar berganlar bu butparastlikni bu kishining tug'ilgan kunida qilishlikdaqa nodonlik yo'q birodarlar lekin bu musulmon avlodiga nima bo'ldi musulmon avlodiga olloh qur'on jo'natuvdiyu musulmon avlodiga alloh subhanahu va taolo payg'ambar sayyidul ambiyo muhammad alayhissalomni jo'natuvdiyu bu kishi bizga o'zgarmas qur'oni karimni olib keluvdilaru bizga rasululloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarni olib kelgan edilaru